Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju o civilnom društvu, sektor 3. Evo danas se nalazimo u prostorijem udruge za osobe s mentalnom retardacijom, a današnja gošća je doktorica znanosti Daniela Bratković, inače docentica e, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan. Dobar dan. Evo, nalazimo se ovdje e, obzirom na početak ciklusa radionica podrške ostvarivanju spolnih potreba i prava osoba s mentalnom retardacijom i individualnog savjetovanja za roditelje, kao što ste rekli. Pa možete sada za početak pojasniti slušateljima o čemu se radi? E, odrasle osobe s mentalnom retardacijom i svi drugi ljudi imaju svoje spolne potrebe, a i po čitavom nizu deklaracije o ljudskim pravima e, mi smo kao društvo, zajednica, dužni pružiti im podršku, potporu i za ostvarivanje njihovih prava. E, jedno od tih ključnih prava je e, sudjelovanje, odnosno mogućnost vršenja izbora i donošenja odluka koje se tiču vlastitog života, a ne samo da budu u poziciji da drugi za i umjesto njih odlučuju. Sve je to zapravo povezano sa pitanjima kvalitete življenja ovih osoba, jer e, i ti ljudi su građani e, određene zajednice i trebali bi imati jednake mogućnosti i prava bez obzira na teškoće koje imaju. Naravno da bi one to ostvarile, potrebna im je sustavna podrška i stručna podrška i podrška od strane prirodnog kruga, dakle obitelji, roditelja prije svega, skrbnika, ali i uže i šire lokalne zajednice. E, ja sam ovdje da im pomognem rješavati neka zajednička individualna pitanja vezana uz to područje, dakle kako da oni u svojoj odrasloj dobi na neki socijalno prihvatljiv način zadovoljne neke svoje potrebe, ostvare spolne uloge, e, da imaju mogućnost ostvarivanja trajnih partnerskih odnosa s drugim osobama, pa i mogućnosti e, odlučivanja o zasnivanju neke trajne izvanbračne ili bračne zajednice i drugim pitanjima. A koliko vam traje ovaj ciklus radionica? Ovo je, pa- je već sada jedna u nizu ili sad? O, e, da, ovo je sada četvrta predzadnja zapravo radionica u ovom ciklusu, u ovom projektu, u kojem e, dakle, sudjeluju i same osobe s mentalnom retardacijom, ali i njihovi roditelji. Sa samim osobama s mentalnom retardacijom e, radim, družim se na način da kroz radionice prolazimo neke teme, odnosno pokušavam im na njima primjeren način, prihvatljiv, jednostavan način približiti neke informacije vezane uz spolni razvoj, odrastanje, e, stupanje u različite vidove odnosa s drugim ljudima, suočavanje sa mogućnim opasnostima i rizicima e, spolnog ponašanja kao što su spolne zloupotrebe, spolne bolesti, što je i za njih važno. S druge strane, e, sa roditeljima provodim individualno savjetovanje u smislu razgovora, upoznavanja sa pojedinačnim životnim situacijama, problemima, izazovima s kojima se suočavaju, i pokušavam zapravo njima e, pomoć savjetovati ih kako da se oni bolje nose s tim izazovima i kako da oni sami bolje pruže podršku vlastitom djetetu. A koliko su roditelji zainteresirani bili za ovaj ciklus radionica? Obzirom pa, tako na temu. Pa tema je dosta e, škakljiva, ona je neobična. Znate da je inače, dakle, tema spolnosti nešto što je inače u našem društvu još dosta obavijeno e, velom tabua, predrasuda, Osobito kad se radi o ovoj populaciji negativnim stavovima, iskrivljenim e, mišljenjima, da su ove osobe ili aseksualne ili da isključivo ispoljavaju nekakva neprimjerena ponašanja, što što nijedno ni drugo nije točno. Naravno, roditelji isto tako su dosta nesigurni, neinformirani, oni e, se nalaze u posebno teškoj situaciji, dakle da su pod povećalom šire okoline, sami ne znaju kako se postaviti, ali evo e, mi im pokušavamo na neki način prenijeti neke stručne spoznaje i iskustva koje bi im trebali pomoći u tome. I dosta, da, ima dosta interesa, nije to slučaj samo ovdje u Karlovcu, ja surađujem inače sa čitavim nizom udruga koje su članice kromne udruge Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom pri kojem sam dugi niz godina vodila e, spolno savjetovalište i sad surađujemo i pružamo mogućnost svima koji su zainteresirani zaista i za zajedničke edukacije, savjetovanja, ali osobito individualne razgovore gdje onda mogu iznijeti sve ono što ih muči, postaviti sva pitanja koja se možda ne bi usudili e, pred širom okolinom. Tako da uvijek su roditelji najviše zapravo zainteresirani za taj individualni rad. Ok, mi sad jednu malu pauzu pa ćemo se onda kasnije čuti. jako tužan A ti si s one strane Ove su kuće tako ružne O kako bih volio da si tu O kako bih volio da si tu Poštovani slušatelji, i dalje smo sa današnjom gošćom, doktoricom znanosti Danielom Bratković, docenticom s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vezano za ciklus radionica podrške u ostvarivanju spolnih potrebe prava osoba s mentalnom retardacijom. Pa što se tiče općenito prava, Dakle, sada da izađemo samo iz ove teme današnje radionice. Koliko opće šira javnost zna o pravima osoba sa mentalnom retardacijom, nekim njihovim e, željama, njihovim potrebama? Koliko su opće upoznati ljudi sa tim? Pa mislim da e, javnost e, svakako nije dovoljno upoznata niti sa potrebama za podrškom ni pravima ove populacije. Iako je Hrvatska da kao članica Ujedinjenih naroda i zemlja u pridruživanju Europskoj uniji dužna apsolutno provoditi čitav niz deklaracija u kojima se e, ističu ta prava. Prije svega pravo na život u zajednici, na izjednačavanje mogućnosti u smislu uključivanja ovih osoba u sve sadržaje života koje nudi lokalna i šira zajednica. E, još uvijek smo mi zapravo u situaciji da su ove osobe poprilično diskriminirane, segregirane, znači izolirane, na neki način nisu toliko prisutne u zajednici, ovisne su i dalje u najvećoj mjeri u institucionalnim programima, eventualno ovakvim nekakvim dnevnim e, programima pojedinih ustanova ili udruga, klubova gdje možda jesu donekle prisutne u javnosti, ali još uvijek ne toliko vidljive. Ono što je osnovni problem je što još uvijek se ovim osobama ne nudi dovoljna mogućnost samozastupanja, pa evo i u medijima bi trebalo više prostora dati samim osobama s intelektualnim teškoćama, odnosno mentalnom retardacijom, da govore o sebi, o tome kako one vide svoju životnu poziciju i situaciju, s kojim problemima se suočavaju, što one žele, što ih zanima, e, što bi željele u svom životu ostvariti i na koji način misle da bi im okolina trebala pomoć Jer to su ljudi koji imaju puno potencijala, koji se mogu osposobiti za e, dosta samostalan život i rad, za razliku od uvriježenih predrasuda da su one nesposobne, da su potpuno ovisne o okolini. Da, to možemo ovdje vidjeti i u rajskoj ptici koliko su osobe koji su ovdje kako bi se rekao, korisnici ove udruge, šta mogu raditi i šta raditi. A što se tiče unapređivanja, e, šta po vašem bi se moglo sada napraviti krenuti, u kojem pravcu sa malo unapređivanjem života? Pa ja bih ovako rekla, e, mi ćemo definitivno morat puno toga napraviti, upravo radi pridruživanja Europskoj uniji. Morat ćemo uskladiti i zakonodavnu regulativu, ali i našu praksu i puno više preusmjeriti postojeće materijalne, kadrovske, organizacijske resurse u smislu transformacije tradicionalnog institucionalnog sustava skrbi u sustav službi podrške u zajednici. To prije svega podrazumijeva deinstitucionalizaciju osoba koje su stacionarnim smještajima, i razvoj decentraliziranih regionalnih službi koje će odgovarati na njihove potrebe i potrebe njihovih obitelji. E, prije svega je tu nužna jedna dobra strategija deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije na kojoj već Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ozbiljno radi e, u suradnji sa e, različitim institucijama iz prakse udrugama i korisnicima. S time sam osobno upoznata, tako da evo zaista odgovorno tvrdim da se na tome radi. A ta strategija će morati zaživjeti dakle, na lokalnim razinama, decentralizirano i regionalizirano, da ne bi opet e, stvarali problem grupiranja službi i programa podrške samo u većim gradskim središtima. Ja se nadam da će i Karlovac upravo djelovanjem e, pozitivnim djelovanjem ovakvih udruga kao što je roditeljska udruga Rajska ptica tome u velikoj mjeri pridonijeti. Oni već sad sa čitavim nizom svojih višegodišnjih aktivnosti ozbiljno na tome rade, ali je naravno važno da okolina to vrednuje, da prepozna i da se e, i na lokalnim razinama e, stvaraju e, održivi izvori financiranja tih programa. Kao što se inače, inače financiraju E, različiti projekti koji su od interesa za razvoj civilnog društva. Na koji način konkretno vidite to, pogotovo u manjim sredinama, primjerice o nekim manjim gradovima ili mjestima, na koji će se način to tamo rješavati? Trebali bi se organizirati male službe podrške koje će biti mobilne, dakle obilaziti i prigradska naselja, okolna sela, i koja će raditi na način da pružaju podršku prije svega djeci s mentalnom retardacijom i drugim teškoćama njihovim obiteljima u njihovim domovima, u vrtićima, u priredovnim školama. E, s druge strane, e, treba razvijati suvremene programe stanovanja i zapošljavanja u zajednici za ove osobe, kakvi se već razvijaju u pojedinim gradovima u Hrvatskoj. Primjerice, e, ne samo u Zagrebu, nego u Bjelovaru, Slavonskom brodu, Osijeku, Šibeniku i nekim drugim gradovima a kao alternativa institucionalnim programima. Osnovni cilj razvoja ovih programa je da se spriječi institucionalizacija, da osobe ostanu živjeti u svojim prirodnim sredinama, ali kao što sam već rekla uz adekvatnu podršku stručnjaka i stručnih službi, čija svrha neće biti da oko sebe okupljaju korisnike, nego da oni odlaze na teren i rade s korisnicima tamo gdje je to potrebno. Ok, mi sad još jednu malu pauzu napraviti pa ćemo se onda vratiti e, ovom pitanju oko stanovanja, zapošljavanja osoba s mentalnom retardacijom. Apsolutno moj si broj Apsolutno ja sam tvoj Genijalan mi smo spoj Permanentno bit ću tvoj Apsolutno moj si broj Apsolutno ja sam tvoj Ti si moj Specijalan mi smo spoj Permanentno bit ću tvoj Apsolutno moj si broj absolutely acid boy. Che mi all'anismo spoi, permanento dice poi. Absolutno moje si broj, absolutno ja sam tvoj. Specijalan nismo spoj, permanentno bit ću tvoj. Absolutno moj si broj. možemo dalje još onda malo nešto reći više o problemima i pitanju za stanovanja, zapošljavanja osoba s mentalnom retardacijom. Evo rekli ste da će se to morati i to nekoliko puta ponovili, odnosno kad uđemo u Europsku dakle ili čak i prije usaglasiti sa zakonodavstvom. Naravno, moraju se naći nekakve druge zakonske, drugačije regulative koje će omogućiti više individualizirani pristup i organizaciji skrbi i podrške i njenom financiranju. Mi sada imamo jedan centraliziran, poseban sustav skrbi, a mi težimo ka razvoju individualiziranih službi podrške u zajednici. To su dvije sasvim različite stvari. No, jako je važno dakle, da su već i nadležna tijela kao što je i krovno ministarstvo, a onda i druge službe, e, stručne i, i lokalna tijela vlasti na regionalnim razinama uključeni u taj proces i shvatili vrijednost e, istoga. Ono što e, želim naglasiti je da osobe s intelektualnim teškoćama treba prije svega promatrati kao građane ove zajednice, koje su e, vrijedni, korisni članovi društva kojima treba omogućiti puno više samostalnosti i neovisnosti, ne toliko ovisnosti o sustavu socijalne skrbi i pomoći, nego im pružiti mogućnost da i sami pridonose vlastitoj egzistenciji, privređuju određena sredstva za vlastito uzdržavanje, kroz fleksibilne njima prilagođene vidove zapošljavanja. Mi već imamo e, u sustavu socijalne skrbi priznat e, program stanovanja uz podršku koji je i financiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne to se, skrbi. Pardon, to se radi o inkluziji, što Se šire poznat U, u, širem smislu riječi, dakle, ljudi govore o inkluziji. Sve je zapravo to inkluzija, ali filozofija inkluzije podrazumijeva da svatko pripada društvu i na svoj način mu pridonosi i da svi ljudi trebaju biti uključeni u zajednicu bez obzira na sve razlike i teškoće koje mogu imati. Upravo su za odrasle osobe ključni programi u cilju inkluzije, socijalne inkluzije, stanovanje, i zapošljavanje uz podršku. A e, što se tiče e, ovog individualnog pristupa, ima li Hrvatska dovoljno stručnog osoblja za Hrvatska ima dovoljno resursa, pa ja bih se osudila reći čak i materijalnih sredstava koje samo treba relocirati, preusmjeriti, dakle drugačije ih e, iskoristiti. Hrvatska izdvaja velika sredstva u sustavu socijalne skrbi za brigu ovim osobama, a zapravo bez pravog učinka u smislu ostvarivanja njihove individualne kvalitete življenja. Jedino priroda, normalan život u zajednici, E, uključenost u sve sadržaje života može pridonijeti ostvarivanju stvarne kvalitete življenja ovih osoba i to je jedina moguća perspektiva. E, mi smo još uvijek opterećeni e, rješavanjem problema u ovom području izgradnjom institucija u kojima se ove osobe i dalje getoiziraju i izoliraju. To se već u svijetu razvijenim demokratskim zemljama smatra ozbiljnim kršenjem ljudskih prava. I mi u Hrvatskoj bi zapravo trebali shvatiti da se moramo priključiti nekim kretanjima i tendencijama u svijetu, a za što je utemeljenje i opravdanje vrlo jasno definirano, kao što sam već više puta rekla, u čitavom nizu deklaracija o ljudskim pravima. Koliko vam organizacije roditelja pomaže u nekako e, rješavanju cijele e, situacije? Roditeljske udruge, angažman, aktivacija, projekti su od vrlo e, osobitog značaja za cijeli ovaj proces. Roditelji su ti koji 24 sata dnevno žive sa svojim djecom, koji najbolje poznaju njihove potrebe, kojima je naravno potrebna stručna podrška, ali oni sami zajedno sa svojim djecom s intelektnim teškoćama zasigurno puno više i aktivnije moraju biti uključeni u proces i planiranja i kreiranja provedbe i vrednovanja podrške kojim se pruža. Dosta je bilo toga da su oni samo pasivni primatelji pomoći kojima drugi e, daju savjete i određuju što je najbolje za njih i za njihovo dijete. Dakle, njih se mora gledati kao aktivne i ozbiljne partnere u čitavom proces e, Baš vezano za roditeljske udruge, e, nedostatak profesionalizma. Dakle, e, vi ste sada rekli u biti da roditelj provodi 24 sata, sada kako to nekako spojiti taj profesionalizam koji dakle koji ima osposobljeno stručno osoblje i roditelji koji imaju svu ljubav prema svoje djece. I stručno gledano, suvremeni programi podrške puno više značaja pridaju takozvanom prirodnom krugu podrške u zajednici. Dakle, mi kao stručnjaci smo tu da pružimo djetetu, osobama e, s mentalnom retardacijom, njihovim obiteljima podršku, a kako bi oni sami se osnažili da što je moguće samostalnije i bolje zadovoljavaju vlastite potrebe. Dakle, mi, smo, mi kao stručnjaci se puno više moramo povući u pozadinu. To ne znači da stručna pomoć nije važna, da nije neophodna, da pače, ali ona ne smije biti sama sebi svrha. Nažalost, u tim tradicionalnim konzervativnim procesima skrbi i podrške je potpuno zanemarena i umalovažena uloga roditelja kao ravnopravnog partnera kojeg bi mi stručnjaci trebali poštivati i uvažavati. Čarobna riječ u cijelom tom procesu je suradnja, jedna dobra partnerska uzajamna suradnja. Sigurno je da ne mogu roditelji rješavati pitanja skrbi i podrške sami bez e, stručne sustavne podrške, ali ni mi stručnjaci i, i cjelokupni organizacijski sustav ne možemo više funkcionirati kao način do, e, do sada, da njih isključujemo, dakle i samo im namećemo neka naša sustavna rješenja. Mi moramo konačno zajednički za istim stolom Dakle, sam korisnik usluge, sama osoba, njegov roditelj, skrbnik, ravnopravno zajednički kreirati te programe podrške, definirati što je potrebno i na koji način najbolje možemo te potrebe zadovoljiti. E, ta čarobna riječ je suradnja koja se tako... Evo... Jedna partnerska uzajamna suradnja. Naravno, uvijek e, gdje ima ljudi i, i dobrih inicijativa, ima nekad i zloupotreba, ima i odloženja u krajnost, E, no svi smo tu zapravo podjednako krivi i svi se trebamo truditi e, da ispravljamo te greške, da učimo na pozitivnim iskustvima, jer to je već dokazano da jedino dobra partnerska suradnja stvaruje rezultate. Ima kad kada tendencija od e, grupa roditelja, udruga roditelja da, u kojima se ističe da, da oni doslovno rečeno sami sve najbolje znaju da im ne treba struka, kao što u strukovnim udrugama i institucijama e, još uvijek nažalost prevladava mišljenje da roditelji ništa ne znaju, da oni samo podcjenjuju e, svoju djecu ili ih precijenjuju, ne, dovoljno ne uvažavaju stručnjake. Dakle, ima dosta tu međusobnih antagonizama i optužbi, međutim, zaista jedino pravo rješenje, što se pokazalo u praksi, u znanstvenim istraživanjima, da ostvaruje rezultate je kada svi zajedno se pokušaju puno više približiti jednim drugima, a ne stalno e, biti u tim sukobima interesa i, i udaljavanjima međusobno. A mi sad još jednu malu pauzu napravi pa ćemo onda polako prema kraju. sala U cirkusu hvala vladala Francije pozabil Lizo Visoko neke je u zraku Zagledao je njene oči Na parketu hvala vladala Želeo je da slovi letio I još budi miles below. Ok, evo mi idemo prema kraju današnje druženja sa gospođom Danielom Bratković, docenticom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, povodom ciklusa radionica podrške ostvarivanju spolnih potrebe prava osoba s mentalnom retardacijom i individualnog savjetovanja. Što se tiče šire zajednice, dakle van ovih interesnih grupa, roditelja, njihove djece i stručnjaka, šta možemo učiniti da šira zajednica opće razumije potrebu za uključivanjem osoba s mentalnom retardacijom u život zajednice? Točno je stvar stvar da šira zajednica pruži ruku, pruži mogućnost samim osobama, e, članovima njihovih obitelji da puno više pokažu što oni mogu, što oni znaju, da im otvori svoje vrata e, sve javne institucije, kulturno-umjetničke, zabavne, rekreativne, da otvore svoje vrata, da ih prihvate kao e, redovne članove, E, bez toliko predrasuda negativnih stavova. Naravno, uvijek mi kažemo stručnjaci da moramo educirati, informirati zajednicu i stoga su jako e, dobre e, situacije kada ako imamo priliku nešto reći u medijima, jer to dođe najviše do šireg slušateljstva, čitateljstva, gledateljstva, ali s druge strane svi članovi jedne lokalne zajednice moraju znati da se razina civiliziranosti njezine, demokratičnosti ogleda po tome upravo koliko prihvaća svoje najranjivije skupine. Tu je vrlo važno djelovanje primjerice vjerskih zajednica koje isto tako trebaju malo više otvoriti svoja vrata i pružiti podršku e, za aktivnije uključivanje e, osoba s mentalnom retardacijom. Ja uvijek volim istaknuti pozitivan primjer zajednice Vjera i svjetlo koja djeluje u Zagrebu, sad doista ne mogu reći kako i u kom smislu u lokalnim sredinama, ali dakle crkvena zajednica koja vrlo aktivno u sve svoje aktivnosti uključuje e, osobe s mentalnom retardacijom. Također e, je potrebna e, puno bolja koordinirana suradnja svih nadležnih službi, zdravstvenih, socijalnih, odgojno-obrazovnih, u cilju boljeg ostvarivanja prava pojedinačnog djeteta ili osobe, E, potrebno je stimuliranje poslodavaca da pruže priliku, otvore mogućnost zapošljavanja ovih osoba, a naravno sve to skupa je nemoguće bez sustavnih izvora financiranja različitih projekata koje bi morala osigurati lokalna zajednica, dakle lokalna tijela vlasti, dakle i na gradskoj i na županijskoj razini trebalo bi naravno puno više sredstava za razvoj civilnog društva eh, preusmjeriti na ovu populaciju, a možda malo smanjiti donacije za razno razne sportske klubove i ne znam nekakve druge svrhe za koje se vrlo često nekritično eh, usmjerava veliki iznosi, što svi jako dobro znamo i na lokalnim i na državnoj razini. Evo recimo to je, to jedan od mojih konkretnih prijedloga kako se mogu preusmjeriti sredstva koja postoje u svakoj zajednici. Jer najlakše je naći izgovor uvijek da, je, da smo mi siromašni, da nemamo dovoljno mogućnosti financiranja, e, razvoja takvih projekata. Međutim, ja odgovorno tvrdim i to praksa pokazuje da e, novca ima i u redovnom sustavu skrbi i u ovakvim nekakvim e, na razinama e, lokalnih mogućnosti financiranja različitih projekata, ali još dovoljno zajednica nije osještena i, ne daje zasluženi prioritet takvim projektima. Koliko ste zadovoljni opće podrškom lokalne zajednice, dakle gradskih vlasti, županijskih i možda eventualno e, za kraj malo usporediti Karlovac sa nekim većim središtima? Ono što znam je da je udruga Rajska ptica do sada ostvarivala dobru suradnju sa e, lokalnim institucijama e, u smislu dobivanja adekvatnijeg prostora, financiranja određenih projekata no međutim, bojim se da je situacija slična kao i u drugim gradovima, ako isključimo Zagreb, da još uvijek na lokalnim razinama nije dovoljno prepoznata potreba aktivnijeg podržavanja i u socijalnom i u materijalnom smislu djelovanja ovakvih udruga, ali i drugih vidova promicanja, stimuliranja projekata koji će omogućiti doista osobama s mentalnom retardacijom i drugim teškoćama e, da što je bolje moguće koriste sve svoje potencijale, koriste mogućnosti koje se nude u zajednici i kvalitetno žive u njoj i ostvaruju svoja prava. Dakle, tu je potrebno puno više e, spremnosti i senzibilizacije i svijesti e, lokalne i šire zajednice o još uvijek, nažalost, vrlo rasprostranjenoj diskriminaciji ovih osoba. Dakle, ako tek kad postanemo toga svjesni, onda ćemo ozbiljnije prionuti i pruženju podrške. Ja se zahvaljujem na večerašnjem razgovoru. Ja vjerujem da će situacija krenuti na bolje moguće ćemo do prije ulaska u Europsku uniju već e, dostići standarde. Pa bilo bi dobro da neke stvari mi pokažemo, da možemo, da znamo i prije nego nas se na to natjera razvoja našeg društva. Ipak ja bih završila ovo naše druženje optimistično, rekla da se ipak evo u zadnjih deseta godina vide velike promjene, pomaci na bolje, idemo korak po korak, ali sigurno i mislim da je tu perspektiva eh, i za ove osobe puno bolja nego prijašnjih desetljeća. Još jednom hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušatelji, slušali ste e, emisiju Civilno društvo Sektor 3. Danas nam je bila gošća e, doktorica znanosti Daniela Bratković s Edukacijskog rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. E, slušajte nas i sljedećeg utorka i do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. misije o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj.